El jefe del baby. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y Que los kilogramos los cambiamos por los gramos. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiamos por los Descanso tranqui, por eso estoy roncando. No te vayas si muy lejos, de potro la está tocando. Como va a poder vivirse la liga la estoy matando? La mala ya se están yendo y las buenas están llegando. Yo me motivé viendo a los negros, viviendo lujoso. Callado busco un camino y con ruido salí del pozo. Y en verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso. No creo que esté tan bueno descansar siendo envidioso. Se pensaron que iba a terminar adicto. Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto. Pero nadie que jugar, así que ahora está el veredicto. Me retiro millonario como fue me voy invicto. Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones. Yo no como de tu fama, así que a mí ni me menciones. Los pioneros en en tus en la peli dando guiones. Me pegué en la cuarentena y se atrasaron los aviones. Sara May cambia el flow, pero yo cambio de mujeres. Cadena, anillo y el manager los Mercedes. Por eso hay una gran diferencia de nosotros ustedes. Que esto es plata de la calle, no de papi ni la red. En los espíritus no creo porque nunca vi ninguno. De fantasmas que gente sí, conozco más de uno. Si comieron de mi mano y vinieron como paloma. El que me odiaba hoy me ama. El español pelea hicieron trap por el sonido. Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos, ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido. tiene lleno el vaso, pero está caso de contenido, baby. Me voy pa'l Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los Me voy pa'l Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los los kilogramos, los cambiamos por los gramos. Mandan privado por mis letras, son la delicia. Y a los rappers no le alcanza para abrirse una franquicia. Con el visa dejamos sin pasta al y al Galicia. Pana, deja tanque a los forenses, que dan pericias. mi leche pa' todas esas cabrones Crema de Oreo, en San Martín esta Sara y en Brooklyn Notorio. Estoy fumando con Dexter adentro del laboratorio. Yo tengo más tinta que todos los cielos significa ser respetado Si dejo un pegado acá las cinco pollos secuestrados Dicen que juega los trece no Jesús y con un beso Y los sapos le tiran a tu mujer cuando estás preso Si no ando con la bloca ando con la de mi tan hueso Si no vuelo a Rabón vuelo a dólar recién impreso baby Mañana a mí me matan soy otra cara en el muro Si quieren dame un corte por ser el rapper más puro para serte más preciso ante un colchón en el piso Y ahora abajo el sumiero un lingote de oro Más aguante y pasa montaña los no se me ven a tu rap favorito lo tenemos de rehén. En mi cama dejó los panties en el piso su sostén. Barbie se vino con el gáster y dejó tirado a Ken. ¿De si lo guiarte de callejón? Si la cuchara sigue ahí, la mamá duerme en un cajón, cabrón. El maduro de lo argentino. Se pasaron para la cubana en la espera de mi camino, baby.